Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Հիմնական թեմաները համարոտ Մայրաքաղաքում իրականացվելիք ընթացիկ նորոգումների ծրագրով պետբյուջեից ամենից շատ միջոցներ նախատեսված է հատկացնել զոհվածների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար։ Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցներում վերջին զանգը կհանչի մայիսի 27-ին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասը։ Կառավարության որոշմամբ 2022 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվելիք ընթացիկ նորոգումների համար պետական բյուջեի միջոցներից նախատեսված է հատկացնել 750 միլիոն դրամ։ Այս գումարի մեծ մասը 200 հազար դրամ զոհվածների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար է։ Ըստ ընթացիկ նորոգումների ծրագրի ծավալով երկրորդը հրետակոծությունից տուժած բնակելի տների նորոգման ու վերակառուցման նպատակով տրամադրված գումարն է։ Խոսքը վերաբերում է աշնանային պատերազմին, այնինչ միջև հիմա դեռ կան առաջին պատերազմի ժամանակներից վնասված ու չնորոգված տներ։ Ինչպես գիտեք, քաղաքացիները տների նորոգման համար սկզբում դիմել են քաղաքաշինության նախարարություն։ Դիմումներից 4200-ը ընթացքավորել է նախարարությունը, իսկ 1026-ը փոխանցել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության եւ բարեկարգման բաժնի պետ Վալերի Միքայելյանի հավաստմամբ Այդ դիմումատունների հրետակոծությունից ստուժած տների նորոգումն արդեն ավարտված է։ Նման դիմումներ քաղաքապետարան դեռ մտնում են։ Հերթում հազարից ավելի մարդ կա։ Սակայն 2022 թվականի համար նախատեսված 156 միլիոն դրամն ամբողջովին հատկացված ու ծախսված է։ Այս տարի ելի գումար կտրամադրվի դժվար է ասել։ Հենց որ միջոցներ լինեն, համապատասխան հանձնաժողովը տեղում կուսումնասիրի եւ կորոշի վնասի չափերը եւ առաջին հերթին կնորոգվեն ամենից շատ դժուժած տները, ասում է Վալերի Միքայելյանը։ Պարոն Միքայելյան, ասացիք, որ 200 միլիոն դրամ հատկացված է զովածների ընտանիքների տների նորոգման համար։ Այդ գումարը կհերիքի մոտ քանի տուն նորոգել։ Մոտորապես 40։ Իսկ հերթում քանի մարդ կա։ 200-ից ավելի ավելի ստույգ ցուցակում ընդգրկված է 228 մարդ։ Դրանում դեռևս ներառված չեն 2020 թվականի պատերազմում զոհվածների ընտանիքները։ Արդեն 24 հոգի դիմել է քաղաքապետարան։ Դիմումներն առայժմ չեն քննարկվել։ Հաստատվելու դեպքում կշարունակեն գոյություն ունեցող հերթացուցակը։ Վերջին պատերազմի ժամանակ հրթիռահրետակոծությունից խիստ վնասված համար 10 դպրոցի շենքի վերանորոգումը շարունակվում է։ 10-րդ դպրոցով կատարված անցած տարի 240 միլիոնի ինչքան հիշում եմ, այս տարի հələ փող չեն հատկացրել, բայց աշխատանքները շարունակվում են։ Այս տարի մի 150 միլիոն աշխատանք կատարված է գրել եք, որ հատկացում են փողը ընթացքումա։ Նախատեսված է երբ ավարտել համար 10 դպրոցի վերանորոգում վերակառուցում։ Գախված է փողը հատկացնել։ Ֆինանսավորումից է գախված։ Մի անգամ իս պայմանագիր չունենք, անցյալ տարի 250 միլիոն ակնքալ, այս տարի 150, այսօրվա վրա եղբայրականներն ունենա, մոտ 450 միլիոնի պայմանագիր ակնքալ։ անցած տարվա գառնանից են սկսված հուշահամալիրի զինվորական պանթեոնի բարեկարգման աշխատանքները։ Եղբարական գերեզմանոցը մոտորապես 430 միլիոն դրամի աշխատանքներ կատարված է։ Կարլասել 1/3 աշխատանքն է կատարված Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության վարչական շենքի ճակատային մասի վերանորոգումն արդեն ավարտին է մոտենում։ Այս տարի կվերանորոգվեն Վիլյամ Սարոյան 2 եւ Ալեքսեյ Հեքիմյան 16 բնակելի շենքերի ճակատային մասերը։ Կնորոգվեն եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցի շենքերից մեկի վթարային պատշգամբները կապիտալ կվերանորոգվեն բազմաբնակարան 3 շենքի վթարային վերելակները։ Այս նպատակով նախատեսված է 26 միլիոն դրամ։ Մանկական խաղահրապարակներ են կառուցվելու Անդրանիկի 6 Հեքիմյան 3 շենքերի բակերում։ Նախագծերն արդեն պատվիրված են։ Երրորդ խաղահրապարակն էլ կկառուցվի, որ շենքի բակում կախված կլինի մնացորդ գումարի չափից։ Պետբյուջեից միջոցներ են նախատեսվել նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերի առանձին հատվածների վերանորոգման եւ ասֆալտապատման, հենապատերի եւ աստիճանների վերանորոգման ու վերակառուցման, արտաքին լուսավորման համակարգի բարելավման ու վերակառուցման, ճանապարհների կոպճապատման, դրամատակարարման ու գոյուղու ցանցերի վերանորոգման եւ այլ նպատակներով։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Հանրակրթական դպրոցներում վերջին զանգի արարողությունը կանցկացվի մայիսի 27-ին։ Հայտնելով այս մասին, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Թերեզ Աղարախանյանը շեշտեց նախնական տվյալներով։ Այս ուսումնականում մենք միջնակարգ գրթության վկայական հայտ ենք ներկայացրել շրջանավարտների քանակով 386 աշակերտի եւ երկու աշակերտ ոսկե մեդալի հավակնորդներ են։ Մի աշակերտ համար 11 դպրոցից, երկրորդը ֆիզմատ հատուկ դպրոցից։ Իսկ 9-րդ դասարանցիների մասով, ովքեր պետք է հանձնեն ավարտական քննություններ, 809 շրջանավարտ են, իսկ գերազանցիկության նշումով հայտ են ներկայացրել 21 աշակերտներ։ Մեդալի տեխնացուները պետք է քնություն հանձնեն Հայաստանի Հանրապետությունում, թե մեզ մոտ։ Ոչ, հանձնելու են մեզ մոտ, բայց առանձին երկու հոգին առանցին հանձնելու։ Ուսումնական պլանով նախատեսված հատուկ բաժին կա, ինչպես պետք է կազմակերպվի քննությունները եւ այդ դրույթների համաձայն նրանք կհանձնեն առանցին։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է ընդհանրապես թեստային առաջադրանքները եւ կազմակերպումը ինչպես մենք կազմակերպում ենք ավարտական եւ պետական ավարտական քննությունները մի շարք քննիների առաջ են կանգնում նախ մեր դպրոցների դահլիճները հենց օրինակ վերեմ համար 7 դպրոց 135 շրջանավարտ ունի 9-րդ դասարանցի, բայց քաղաքի դպրոցների մարզադահլիճներից միայն 6-րդ դպրոցն է, որ կարողանում ենք մի կերպ տեղավորել այդքան նստարաններ։ Դրա համար խնդիրներ կա, որ հաղթահարելով պետք է կարողանան կազմակերպել։ Բայց թույլ չի տրվում նրանց տեղավորել երկու առանձին սենյակներում։ Բացառիկ դեպքերում թույլատրվում է, եթե ասենք 125 հոգի են, մի 15 հոգին կարող ենք տանել այլ դասարան, այսինքն նստում են մեկական նստարաններին։ Միջնակարգ կրթության, ընդհանուր կրթություն կստանան համար 3 դպրոցից 20 աշակերտ, համար 8 դպրոցից 135 աշակերտ, համար 11-ից 195, ֆիզմատ դպրոցից 38 աշակերտ, համար 3 դպրոցը։ Ի վերջո, ռուսական դպրոցը թե հայկական։ Համար 3 դպրոցի կարգավիճակը թողնենք դրված, որովհետև համար 3 միջնակարգ դպրոցը ռուսերենի խորացվամբ ուսուցմամբ դպրոց է, չենք կարող ասել լրիվությամբ ռուսական դպրոց է։ Այնտեղ մի շարք առարկաներ, հայոց պատմությունն ու հայոց մայրենին լեզուն, աշխարհագրություն, պատմողական առարկաները, հումային առարկաները հայերենով են անցնում։ Բնակիտական առարկաները լրիվությամբ ռուսերեն է։ Սա մեծ խնդիրներ են առաջացնում մեր աշակերտների համար։ Նրանց մասնակցությունը օլիմպիադաներում, նույնիսկ այ ավարտական քննությունների ժամանակ թեստերը հայերենով է։ 9-րդ դասարանցիների համար երևի կթարգմանվեն բնագիտական առարկաները, իսկ 12-րդ դասարանցիների համար չեմ կարող սույլ պատասխան տալ։ Եթե դպրոցը ինքը ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ է, ապա այնտեղ ռուսերենի դասաժամերը պետք է լինեն միայն շատ, բայց մեր պարագայում այնտեղ ծրագրերը, ուսումնական պլանները, տարբերություններ են տալիս։ Այսինքն չեն առաջնորդվում Հայաստանի Հանրապետության գրթության նախարարության ուսումնական ծրագրը մասամբ, որտեղ դասագիրք չունենք։ Ինչ դասագիրք գտնում ենք, այն դասագրքով առաջնորդվում ենք։ Ծրագիրը Ռուսաստանի ծրագիրն է։ Երորդ դպրոցի աշակերտը այլ ծրագրով է ուսումնասիրում մաթեմատիկան, համար 7 դպրոցի աշակերտը այլ ծրագրով։ Համարում եք, որ պիտի նրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունը ռուսերենով մաթեմատիկայի դասագիր հրատարակի։ Ոչ, իհարկե, դրա համար ես շեշտեցի, որ այդ հարցը դեր բաց է, դպրոցը կարգավիճակի մասով հստակ չի ստուգ չեմ կարող պատասխանել։ Բոլոր դպրոցներն վերջին զանգի առողությունները կսկսվի ժամը 10-ին, նախնական տվյալներով դրասել ենք ժամը 10-ին։ Ամեն ինչ չափի մեջ տարիներ առաջ դասարաններում ֆուրշետներ, բան չի լինի։ Ուղղակի ես ինքս տնորեների խորհրդակցության ժամանակ խնդրել եւ պահանջել եմ կատարել ամեն ինչ չափի մեջ։ Բայց չափը ո՞րն է։ Ամբողջ Գերդաստանով չներկայանալ, իրենց բոյերի չափ, փափուկ խաղալիքներ, ամեն ինչը այդ ձևական կողմը անել իրենց տներում, որովհետև մեզ այդ սովորում են տեղահանված աշակերտներ, ունենք ընտանիքներ եւ վերջի վերջի խոցված հայրենիք ենք դեր ցուցամոլությունը ում է պետք, եթե նույնիսկ այդ հանգամանքները չլինեին էլ, ում էր պետք։ Ոչ ոքի, որովհետև միշտ էլ ունենք գերազանցիկ սովորող, լավ ապրող, դրա համար այդ ձևական ցուցադրական կողմերը հասկանանք, որ պետք չէ մեզ։ Համակարգային միջոցառում նվիրված վերջին զանգին նախատեսված է։ Ոչ համակարգային միջոցառումներ նախատեսված չեն այդ օրը դպրոցներ կա, որ կգնան միտեղ կհավաքվեն շրջանավարտներով եւ կնշեն իրենց այդ օրը։ Իսկ շատ կուզեի այնպիսի ժամանակ ապրենք, որ մենք կարողանայինք տարիներ առաջվա մեր կատարած համակարգային հրաπαրակում հավաքեինք շրջանավարտներին եւ շնորհավոր էինք բոլորս էլի կգան լավ ժամանակներ որ ասում էին վերջի ժանք չի լինի ասացի ոչ ես ինքս կցանկանայի որ երեխաները նշեն իրենց վերջի զանգը վերջի վերջո վերջին եւ առաջին զանգեր մեր դպրոցական կյանքի այն առողություններն որ բոլորիս հիշողության մեջ ինչ որ ձեր մնում է պատրաստում են դպրոցները ճիշտ է ընդհանուր արդյունքները մեր աշակերտների սերը դեպի ուսումը մի տեսակ նվազել է ոչ թե նվազել է այլ անտարբերությունը անտարբերությունը ավելի է շատացել անտարբերությունը ուսման հանդեպ երևի կ ូវ իդի պատճառով այս տարի էլ ձյան պատճառով գազը անջատեցին, ջրուցում չկար։ Դրանք բոլորը, ասես, միտումնավոր մեկը մյուսին լրացնում է, որ ուսումնական process-ը ինչ որտեղ կանգ առնի։ Բայց Փարք Աստծո հասցրենք այն ինչ որ բաց են թողվել, ծրագրային նյութերը ամբողջովին սպառել են, ցուցիչներն, աշակերտները։ Քնությունները երբ կսկսվեն։ Քնությունները ամսի 1-ից կսկսվեն ճշգրիտ ժամանակացույցը միջնակարգի մասով չեմ կարող ասել, բայց 9-րդը միջև 29, եթե չեմ սխալվում, վերջի քննություն մաթեմատիկան է կենտրոնացված։ Դրա համար պետք է լավ պատրաստվեն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաշտական քոլեջը 60 տարեկան է։ Հոբելյանական տարեդարձի արդիվ միջոցառումների շարքը սկսել ենք մայիսի 6-ին Արնո Բաբաջանյանին նվիրված հուշ երեկոյով, Մայրաքաղաքին ասաց հաստատության տնորեն Անաիդա Սուլեյմանյանը։ Հաջորդը կանոնի բաժնի ավարտական կուրսի ուսանողուհի Վանեսա Բաբայանի մենահամերգն էր։ Երկչախմբային համերգել տեղի ունեցավ։ Հանդես եկան քոլեջի ուսանողական, քոլեջին կից արվեստների գիմնազիայի Ծիացան եւ թզուկներ երկչախմբերը։ Մայիսի 23-ին կկազմակերպվի ռոմանսի երեկո։ Տնորենը նաև տեղեկացրեց, որ ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու դեպքում քոլեջի 60-ամյակը կնշանավորեն համակարգային միջոցառմամբ, արդեն աշնան։ Մայիսի 18-ին Թանգարանների միջազգային օրը Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում տեղի ունեցել ցուցադրություն, Գերենի դամբարանադաշտի պեղումների ընթացքում հայտնաբերված հնագիտական նյութերը խորագրով։ Թանգարանների գիշեր միջոցառում այս անգամ չանցկացվեց։ Այն կկազմակերպվի վաղը, մայիսի 21-ին, այդպես որոշել է Թանգարանների միջազգային խորհուրդը։ Մայիսի 21-ին սպասվում է մեկ մշակութային միջոցառում եւս։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում հանդես կգա Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների վաստակավոր անսամբլը։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 20-ի թողարկումը։ Հեղինակ՝ Սովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։